також входять попередження, виявлення, припинення та розкриття злочинів проти миру і безпеки людства, тероризму, корупції та організованої злочинної діяльності у сфері управління і економіки та інших протиправних дій. Які безпосередньо створюють загрозу життєво важливим інтересам України. Діяльність Служби безпеки України, її органів і співробітників ґрунтується на принципах законності, поваги до прав і гідності особи, позапартійності та відповідальності перед народом України. В оперативно-службовій діяльності Служба безпеки України дотримується принципів поєднання єдиноначальності і колегіальності, гласності і конспірації, організація і порядок діяльності Служби безпеки України передбачено законом України про Службу безпеки України від 25 березня 1992 року. Відомості Верховної Ради України 1992, номер 27, сторінка 382. Таким чином, правоохоронні органи виконують важливі завдання і функції щодо створення нормальних умов для організації прав і свобод громадян, охороняють і захищають їх права, приймають необхідні дії по відтворенню порушених прав. Словник термінів та визначень. Абсолютна монархія форма правління, в якій верховна влада зосереджена в руках одноособового глави держави монарха, апарат держави це система всіх державних органів, що здійснюють її завдання і виконують певні функції. Дивись ознаки і принципи апарату держави. Внутрішні функції держави. Такі напрямки і сторони її діяльності, в яких конкретизується внутрішня політика відносно економічних, ідеологічних, екологічних, культурних та інших сторін життя громадського суспільства, види внутрішніх функцій держави: перша економічна, друга культурно виховна, третя регулювання міри праці і міри споживання, четверта охорони і захисту всіх форм власності, п'ята соціального обслуговування населення, шоста екологічна, сьома охорони правопорядку, прав і свобод людини і громадянина, гарантії законності, система матеріальних і нематеріальних умов і засобів, що забезпечують реальність законності, види гарантії законності, економічна, політична, ідеологічна, спеціальні, правові галузь права, система правових норм, що регулюють суспільні відносини певного виду властивим їм предметом і методом правового регулювання. Громадянство політико-правовий зв'язок особи з державою, внаслідок якого на особу поширюється державна влада, забезпечується здійснення її прав обов'язків як на території країни, так і за її межами. Держава суверенна територіальна організація влади, що має спеціальний апарат примусу і здатна свої веління робити через права загальнообов'язковими для усього населення країни. Державно правовий режим сукупність засобів, прийомів реалізації державної влади, що відображає її характер і зміст з точки зору співвідношення демократичних і авторитарних засад.